akajisika kera agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi bakunzi b'ibiganiro bya radiyo isanganiro ndabaramukije sangwa ikaze muri kino kiganiro agashitsi nk'uko muhejeje kubyumva tugiye kuba yagira ibijyanye n'umuco canke umugenzo wo kwivuga amazina isanganiro mbega kwivuga amazina bisigura iki ni bande bivuga amazina byinshi ku bibazo mufise muraza kumva inyishu muri kino kiganiro twabateguriye umutumire ndamuha ikaze kandi ndamuramutse bega mama yamani irakiza insiguro yo kwivuga amazina mu bijyanye n'imico n'akaranga n'iyahe nibaza kwivuga amazina bifise insiguro nyinshi mugabo insiguro yo kwivuga amazina ni ukuvuga yuko si umuntu uwo ari we wese ashobora kwivuga amazina amazina umuntu ashoboye kuyavuga nujya mu rundi wo kwitsitsa kuko ntushobora gufata nk'umuntu yavukiye mu gisagara cyangwa agakurira mu gisagara ngo umujyazanye ngo aze kuvuga amazina oya kwivuga amazina bikorwa n'ujya muntu w'umurundi kandi wo kwitsitso hanyuma ikindi nacyo ategerezwa kuba ari umuntu azi rw'ikirundi kuko kwivuga amazina ingene bakoresha ururimi usanga barukoresha ku buryo butsindagiye bagashyiramo n'ubwenge bwinshi cyane ni ukuvuga yuko bisaba yuko ari umuntu w'umurundi umurundi wo kwitsitso azi ikirundi azi uburundi azi ibigize uburundi azi kahise k’u Burundi azi ababa mu burundi azi icyo bapfana hagati yabo azi kizira, azi n'ikitazira azi guhanura azi gukosora ibintu kandi azi no guhindura ibintu abicishije mu kwivuga amazina mu bisanzwe rero insiguro yo kwivuga amazina ni bumwe mu buryo bwo gushyikiriza iciyumviro kiba kiri ku mutima kuko umuntu yari karavuga amazina harimo ibyiyumviro asohora asohora naho biba ari ibyiyumviro bitandukanye hanyuma rero uwundi muntu um, amazina ategerezwa kuvugwa n'umuntu yarezwe umuntu afise aho yarerewe afise umuryango hanyuma rero ategerezwa kuba umuntu atagira uguyiganwe n’umuntu umuntu bivamwo kuvuga bibiragira bimuvamwo kuvuga amazina si ibintu ushobora kuza kwigana ngo bishobore nta nyigana ijamwo ni ibintu bimuvamwo ni ibintu aba yarahawe kandi akabyiha akabyumviriza ibindi akabibona ni yuko ibyo bintu byose bikorakoranye umuntu aca avuga ati ngiye kwivuga amazina hanyuma rero nagomba ndababwire yuko kugira ibyo byose bishoboke ni ibintu bifata umwanya ntushobora kuryama uno munsi ngo uce ugangabuka ngo uvuge ngo ngiye kwivuga amazina oya birafata umwanya kuko abakurambere barayamaze bati wagakoni k'urugendo gacibwa kare kakabikwa kure agashitsi agashitsi kake ni ukuvuga umuntu ashoboye kwivuga amazina unamurabye muri ko muraganira waramwumva umuntu kandi adashoboye kwivuga amazina nawe naragaragara kuko hariho umugani abakurambere bakunda guca ngo imbwa ngo izobwagura ngo imisega ngo uyibone kizezuye ni kuvuga nta muryango ubura abana barashobora kuvukana ari abana isinzi mugabo ukaza ubona havuyemo umwana umwe uwo mwana ugasanga niwe azindutse cyane mu bintu bijyanye no kwivuga amazina ni ukuvuga yuko rero insiguro y'amazina ni uburyo muri bwinshi umuntu ashobora gukoresha kugira ashikirize iciyumviro kanaka kuko mu mazina usangamo ibyiyumviro bitandukanye mbega none inkomoko yo kwivuga amazina amazina n'iyahe cyangwa umuntu afatira kuki kugira ngo yivuge amazina mu bisanzwe wo kubwira ati inkomoko yo kwivuga amazina ni yoba ari karakubesha kuko mu bisanzwe kwivuga amazina navuze ko ari uburyo bwo gushyikiriza icyiyumviro kuko umuntu ashobora gushyikiriza icyiyumviro iyo ariko aravuga ijambo umuntu ashobora gushyikiriza icyiyumviro iyo ariko arivuga amazina umuntu ashobora gushikiriza icyiyumviro iyo ariko araririmba umuntu arashobora gushikiriza icyiyumviro ariko aracura intimba inama umuntu arashobora gushikiriza icyiyumviro ariko arakoresha ibice bigize umubiri wacu igitsure kirashobora gushikiriza icyiyumviro iyo umuntu mutunze urutoki akabona mu maso inge ntumukanuriye ibyo byose birashobora kuja mu bintu bijyanye no gushikiriza icyiyumviro ni ukuvuga iyo umuntu ashikirije icyiyumviro rero aba afise ico agamije aba afise ico ashaka gushikako inkomoko rero yo kwivuga amazina nta wo ati ni mu mwaka kanaka kuko ushima umugirwa kanaka ko ugize gute ko wanyuzwe cyane wiyunze n'imico n'akaranga ushobora kumenya aho watanguriye ni ukuvuga rero ibintu byo kwivuga amazina ni ibintu byagiye birahanahanwa abubu babikuye ku basokuru kuko mu bisanzwe n'aba bubu babisanzeho kandi n'abakera babisanzeho ni ukuvuga yuko byagiye birahanahanwa bihanahanwa n'abantu ni ukuvuga yuko kwivuga amazina nta muntu ashobora kukubwira ati byatanguye mu mwaka kanaka ariko usanga nturanyegetse agatima urandyohera by'ukuri pe ikiganiro muri ko murumviriza na gashitsi kuri hadiyo isanganiro ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'imico imigenzo ndetse n'akaranga by'igihugu uno munsi twari twashimikiye ku bijyanye no kwivuga amazina umutumire wa kino kiganiro ni mamere manirakiza tumenyereye cyane mu bijyanye n'imico y'abarundi cyangwa imico y'ikirundi ah, mbega none uwivuga amazina nk'amazina ajyanye kumbure n'urugamba ajya amazina y'ubuhizi hariho amazina bivuga bahejeje gutsinda urugamba ayo mazina rero ntiwashobora kuyavuga utaraza kurwana mugabo ugwanye n'umwansi ukamunesha wategerezwa kugira gute waca wivuga amazina kandi ayo mazina rero bivuga batsinze urugamba ni ukuvuga umuntu yayivuga wasanga akwije bya bintu bijanye n'umuntu yivuga amazina uti vyagenda gute ni ukuvuga umwana w'umuhungu bari bafise ingene abakera bamurera umwana w'umukobwa nawe bari bari bafise ingene bamurera nk'akarorero nk'umwana w'umuhungu ise yarera uwo mwana uwo mwana agakura ise aza aramwigisha ibintu bijanye n'urugamba bijanye n'urugamba bijanye n'urugamba nk'ubu agahagarara nka hariya akamuha amabuye ngo zuratera urabe ingene ungema agatera agatera agatera nawe hagarara hariya nawe ukamutera amabuye mugabo warigora ukamugema mugabo ntumubabaze kugira yige nawe kugema kuko wacu umubwira uti nutagema umas ngo umwice azoca kugema kwica umwana rero agacagira iki agacagira ishaka yarashobora rero no kumuha igiti akazaratera aratera kujya kw'icumu kugira arabe ingenagema hanyuma rero akamubangira akambi gatoyi akaza na kone arasisha kugira arabe ingenagema ibi bijyanye rero n'amazina nk'aba intore intore n'abasirikare bo muri kino gihe intore z'umwami zarashobora kwivuga amazina buca zija ku rugamba ayo mazina rero bivuga bavyita guca imihigo baca imihigo gute kugira barindisha abagwanyi barivuga amazina bakivuga amazina kugira babigire neza babanza kubarindisha bakabaha imiti bayita imihurumvyo urabona nkajya imbwa igiye guhiga kugira ishobore kugira ishaka kugira ishobore guhiga ifise ishaka rikomeye barayigirira ibintu bibiri barayivugira amazina bazivugira amazina kugira zigira umwete imbwa bavugiye amazina ntigire umwete cyangwa bakokeje ntigira umwete hari hagakoko baca bahimbwa hari igihe bazijana guhiga ahantu hakaze ubwo bukoko iyo mbwa rero imaze kurya ako gakoko yacisara naho yaba aramahwa y'imigunguma iyo mbwa yarayasimba iri kiriruka ku gikoko kandi naho yaba intare imbwa yamaze kurya ako gakoko ntiyashobora gusubira inyuma ako gakoko rero bakita ngo iki bakita idondeza ni ukuvuga yuko ibintu bijyanye no kwivuga amazina ni ukuvuga aho babivugira hashobora kumenyekana bivanye n'amazina bivuga nk'akarorero nk'inka baca mu gukama bavuruganya bagakamisha amaboko yose ni ukuvuga yuko baca bayivugira amazina bakayivugira amazina buke buke buke buke batayibabaza mu matwi hanyuma rero yanka ibyemeye yacivumera ukumva ngo mm, ni ukuvuga ndabyemeye nimukore icyo mushaka inyana nize yonke muheze mukame ndabona ko munyitayeho ni ukuvuga yuko inka zarahana amakuru n'abantu ugasanga inka irafise indero kuko n'abantu bayiragira bafise indero hanyuma rero ibi bijyanye ngo bivuga amazina yahe amazina bivuga yari menshi kandi rero amazina bivuga n'ubu uri kurabiraba amazina umuntu yokwivuga ni menshi cyane nk'akarorero nk'ubu ugiye gusaba hanyuma ugiye gusaba akakugabira warivuga amazina waragabanya ukaronka warivuga amazina yo gushima nk'akarorero ufise sobuja kugira umwereke yuko mufitiye icyizere kugira ugaragaze ubwizigirwa hagati yawe nawe waramwivuga ukivuga amazina umwami wewe ryari itegeko kumwivuga ukivuga umwami ukivuga amazina kuko umwami yari sebarundi umuganwa baramwivuga amazina umutware ukamwivuga umubyeyi yakubyaye waramwivuga amazina ku muganuro hariho abantu bivuga amazina mu biringo bitandukanye hageze kwimika umwami haraba kwivuga amazina hanyuma ikindi nacyo nabivuze umuntu atsinze ku rugamba yarivuga amazina nk'akarorero igihugu gifise imigambi kiriko kirashira mu ngiro hariho abantu bivuga amazina nk'akarorero iyo intwaro yaba ifise ico yashitseko abantu barivuga amazina bakashima ati wadukuye ngaha udushira aha ati umwami yaragize uku n'uku bakavuga ibintu umwami yakoze bakavuga iby'igihugu cyakoze bakivuga amazina hanyuma ibintu bijyanye no kwivuga amazina ikintu cyose umuntu ashobora kubonesha amaso arashobora kucivuga ku amazina hariho amazina y'igiti hariho amazina y'uruzi hariho amazina y'akamaro k'ibarabara hariho amazina y'akamaro k'ishyamba amazina y'akamaro k'ishuri ababyeyi bakwigishije urashobora kubivuga amazina urashobora kwivuga amazina leta urashobora kwivuga amazina intwaro urashobora kwivuga amazina amenyo ukavuga ati ya menyo nzoguhaya ah, turabye ingene ndaguha ikijumo ukagihekenya utiriwe urangura ni ukuvuga nta kintu na kimwe ngaha ku isi kidafise ubutumwa gishobora guserura ni ukuvuga ikintu cyose gifitiye akamaro umuntu aracivuga amazina kandi usanga ari amazina meza cyane igihe ayanoboye akayanovora akayashyira mu kirundi cyiza ikirundi gifise ubuhinga usanga usangamwo igaruka ry'amajwi ugasangamwo bimwe bita imvugo ifobetse ugasangamwo n'ingero mugere usanga ari amazina meza cyane murakoze cyane cyari ikiganiro agashyitsi kuri hadiyo isanganiro mwumvise ko twari ko duteramira ku bijyanye no kwivuga amazina shimi rero mwese mwari ko muradukurikira shimira n'umutumire wa kino kiganiro ndabamenyeshe ko icyicaro igice cya mbere cya kino kiganiro tuzosubira uh, ku munsi w'imanuza nk'aya mango mu gice cya kabiri cya kino kiganiro marie claire kazeneza mwari kumwe kuri mikoro ndabikebanuye naho ubutaha agashitsi ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarundi